limbi, da? Limba este un model, da? Un model de realizare și dialectul este o variantă comută, adică este, să spunem, între ghilimele, o formă de limbă degradată, da? Nu, nu, nu este clar, da? de ordine istoric, politic și cultural. Da? Acum, în, atunci când înțelegem limba de dialect, înțelegem prin limbă limba comună, limba standard, da? limba, cea care, limba care este un model pentru producătorii unei anumite comunități. Da? Acel model se spune ideal. Există și prin criterii de natură uh, lingvistică, ar fi subordonat. Ce înseamnă? Subordonarea iată, este subordonat Da, da. sunt la nivel lexical. Da? Dacă subtrag la nivel foarte diferită, nu mai putea vorbi de Și tocmai de tot să vedem dacă aceste criterii de fapt nu sunt mai bine. Da? Acestea sunt criterii care s-au Sunt foarte multe Nu, deci asta înseamnă simbolonare, da? Structura gramaticală care este asemănătoare. Și, în principiu, putem să ajungem la da, întrebări în dialect, trebuie să aibă o structură gramaticală asemănătoare, de la nu este structură, dar nu mai putem vorbi de dialect, da? Probabil putem vorbi de dialect. Mai zis, este un criteriu care este necesar și suficient, da? Alt uh, criteriu este înrutirea. Cum oarecum uh, care, în mod evident, nu știa genealogia, da, ele vin dintr-un uh, provinciu comun. E mai mult mai puțin același lucru, da? Subordonarea. Este evident că ele să trebuie să fie Nu putem să avem două dialecte neîncluse. Da? Adică este un criteriu uh, care se suprapune peste celălalt. Da? Și evident, din nu este suficient. Vorbim de limbi romane, da? sau devin ce mai din slabe, da? și ele sunt în mod evident rupite, în mod uh, evident provin din același cămoș comun. De fapt, dacă am considerat din de vedere istoric, ele sunt doar dialecte, da? Adică, sunt dialecte ale bilatului. Deci, în acest criteriu putem să vădăm că nu este niște de parte suficient pentru a Adică, nu niciun fel. Un alt este lingvistic este criteriul asemănării. Da? Se bazează în, uh, pe structura morfologică și pe structura lexicului fundamental. Adică, ce spune asta? Dacă două idiomi sunt asemănătoare, atunci ele sunt dialecte. Dacă nu sunt uh, foarte asemănătoare, atunci sunt limbi. Da? Deci este acest criteriu al asemănării. Cu cât sunt mai asemănătoare, cu atât există probabilitatea mai mare să fie dialecte. Problema este mare aici, în acest criteriu al asemănării. Mulți dintre alții nu știu cât de asemănătoare trebuie să fie, sau cât de diferite trebuie să fie. Da? Adică nu există o cuantificare. Da? Unde tragem cât de asemănătoare trebuie să fie pentru a să fie considerată dialecte sau invers ca să fie considerată mai ales că avem foarte multe exemple, să spunem, de dialecte, a considerate unanim dialecte, care nu sunt foarte asemănătoare, astfel da? care sunt reciproc neinteligibile, da? cum sunt uh, și probabilitatea de limbi italiene, dar dialectele din nord din sud sunt diferite, da? nu se înțeleg, sau, uh, ca să vă mai aproape, de limbi române, da? de la sudul Dunării, nu sunt reciproc inteligibile cu ceea ce vorbim. Deci una nu se poate să Și va apărea Da, bine. Exemplele pot să fie numeroase, da? De dialecte sau dialecte de vamănântă de din arab, da? De la vest la vest, ele nu se mai Totuși, sunt dialecte, nu limbi. Pentru că, de altă parte, diferențele daneza, norvegiana, suedeza, sunt mici, adică uh, intercompresiunea este mare de aceste și totuși sunt da? Ca să nu mai vorbim de cazurile sârba, croata, care, mă rog, o să revenim, dacă mă rog, este doar o chestiune de natură politică. Bun, cam acestea sunt cele de natură politică. lingvistică. Precum vedem, ele nu sunt uh, suficiente, nu multe cazuri alte criterii care au fost avansate, ar fi uh, criterii de natură uh, geografică uh, și politică. lanț criteriul derivă general, uh, diferențierea se face pe șoapă. Ok? Da, exact. Este diferențierea, diferențierea se face pe șoapă, da? De principiu pe politicilor. Uh, o altă, un alt criterii de literatură politică ar fi dar diferențierea să se bazeze pe criteriul apartenenței la același stat. Asta este clar, acesta deci, este extrem de puțin pe client, dar nu putem să luăm în considerare. Pe teritoriul acelui stat pot să existe mai multe limbi, inclusiv nemutite, sau invers. Există multe state care de unde se vorbește aceeași, aceeași limbă. Da, ne gândim la Austria și Germania, da, eu vedeam la America, unde limbile locale au fost aproape se întâmplă așa, nu mai există vorbitori ale limbii care le-au fost începute de limbi europene. Engleză și spaniolă sunt principale. Bun. Și uh, alte criterii ar fi criterii de natură psihoculturală. Da? Un trei Aceste Acest criteriu de natură, un criteriu de natură structural ar fi intercomprehensibil. Intercomprehensibil. Adică înțelegerea reciprocă. practic, ce presupune? Ca vorbitorii a două limbi să se înțeleagă. Deci să existe o suficientă... Este oarecum legat de criteriul de natură la asemănării, da? Dar aici e văzut din altă perspectivă. Da? Ce e necesar pentru interlocuțiune? Ca structura gramaticală să fie suficient de asemănătoare și, de asemenea, lexicul, e foarte important, da? Că lexicul, cel puțin lexicul fundamental, să fie, din nou, suficient de asemănător, să fie cel puțin recunoscut Alin am mai vorbit despre, oarecum, când am discutat despre, uh, despre asemănare. Există foarte multe cazuri de dialecte neinteligibile. Da? Sau invers, limbi care sunt reciproc inteligibile. Să ne gândim la uh, situația limbilor sârbă și croată. Până în, uh, în anii 90, da? vremea când era uh, statul iugoslav, se vorbea de limba sârbo-croată. Da? Sigur, limba se sârbo-croată cu uh, anumite variante dialectale, inclusiv care se scrie în două alfabete, adică varianta ei croată se uh, scrie cu alfabetul latin, varianta sârbă se scrie cu alfabetul irinic, deși până la și sârba se scrie cu alfabetul dar nimeni nu vorbea de uh, două limbi. Da? După destrămarea probabil, da, odată cu crearea statelor independente, s-au separat practic și cele două limbi. În actualitate nimeni nu mai vorbește de limba sărbătoare și de limba sărbătoare și limba toată. Și la noi în universitate, uh, până în anii 90, era atâta de limba sărbătoare, acum există și limba sărbătoare și limba toată. Nu cred că a fost dat o aminte în ofertă la state, cred că a fost la început, dar sunt considerate limbi uh, criterii. Da? Criteriul aici evident, la care s-a apelat a fost un exclusiv politic, da? de natură politică. Popoare diferite, state diferite, da? Și state de leagă de baza a două religii diferite. Da, sigur. Da, da aici, din punct de vedere instituțional, da, asta are un important. Nu, asta la statalitate. Ah, ok, da, asta combinarea celor două, în cele două Și mai mult, da, în ultimii ani, acolo și ori, se vorbește în ce mai mult de limba bosniană, care este tot o variantă a limbii sârbe și inclusiv uh, uh, există voci privind uh, o limbă muntenegreană, care este celelalte diplomuri văzute pe teritoriul fostei Iugoslavia, adică Slovenia și Macedonia, acolo nu există niciun public, uh, pentru că ele, de la început, au fost considerate din sunt suficient de individualizate, am ales Slovenia. Bine, Macedonia a fost apropiată de Bulgaria, a fost considerată în dialecta bulgară, oricum ați uh, Vedeți cum criteriile politice pot să primeze. Da? Evident, intercomprensiunea între sâmbă și croată este mare, da? extrem de mare, da? sau la fel între cecă și slovacă. Nimeni nu vorbește de limba și cu slovacă. Da? De fapt, nu se vorbea nici măcar în perioada când el era în același stat. Da? Nici deci, pe vremea fostului ce Cehoslovace aveam limba cecă în limba slovacă. Intercomprensiunea între ele este foarte mari. Am dat de exemplu un limbilor uh, daneză, norvegiană, suedeză, care sunt suficient de asemănătoare. Ați venit Croația? Da, Croația au fost vreme, primul din primul vreme de la care la prima de acolo, va dintre România, va dintre Uzbekistan, dintre Serbia, și Bosnia a fost tot timpul parte dintre bizantin, cu mare ce știu? Complexul cu băiatul. Religia a fost cea care a determinat crearea ecoare. Dar datorită acestor motive istorice, cum influența vestică, catolică, cum maghiară, pe nivelul austriac, austriac, și imperiul bizantin, imperiul roman, care și-a impus religia. Început la greu mai ai și mai această stage am făcut la asta. Da, bun. Deci, vedem, acest criteriu, să spunem iarăși, nu este infailibil, da? De fiecare dată, practic, în fiecare caz complex, trebuie să apelăm la o simplă de criterii mistice și de natură psihoculturală, liticoculturală, da? Și trebuie să vedem la unul dintre la care Uh, alt criteriu ar fi uh, posibilitatea de transpunere. Ce înseamnă posibilitatea de transpunere? Posibilitatea de, de a recunoaște. Deci, de obicei este la nivel fonetic. Este această transpunere. Posibilitatea de a transpune în propriul idiom o anumită uh, legătură fonetică. Cum un exemplu concret. V-am spus înainte de pronunția lui uh, T, urma de Samugila, care este în bana C, da? C, C, respectiv uh, uh, ceea ce în mundemea este d D, patriatorul G, G. Da? Ce înseamnă transpunerea? Un muntean, când îl aude pe un muntean vorbind cu răcine sau funge, poate să facă legătura, să facă o transpune și să știe că în propriul idiom, da? acest C, C va fi T, Da? Respectiv G, G va fi D, D. Da? Există așa de diferenție fonetice, fi recunoașteți, da? Vorbesc acum despre limba română. Faptul uh, uh, că chi, da? Uh, Ocisivele palatale pe se realizează în, în, în, în, în, în, în, în, în, da? De ă, invers. <laughs> Da? Picior care este chișor. Da? invers, da? Sau pivul, da? Ghimbo. Sau pivul care este ghimbo. Da? Ghimbo. Bun. Asta înseamnă transpunerea. Auzind uh, acele grupuri, putem să le transpunem într-un idiom și să le înțelegem. Din nou, acest, uh, pentru că aceste diferențieri uh, fonetice sunt întâmplătoare. Din acest motiv putem foarte clar să știm în ce context se va produce. Da? Adică uh, ele se aplică întotdeauna. Știm că dacă în dialectul uh, muntean avem T, T, în cel bănățean vom avea C, C. Da? Mereu. Da? Ele se aplică mereu aceste transferuri. Problema este că acest fenomen al transferului poate fi aplicat și între limbi. Hmm? din rudite, din rudite provin din noștri comuni și anumite grupuri consonantice, să spunem, pentru că un exemplu, pot să aibă o evoluție fonetică divergentă, dar din nou, care poate fi transmisă de la o limbă la alta. De exemplu, o transpunere, dacă comparăm spaniolul noce cu portughezul noi. Da? Unde avem C în spaniolă, vom avea IT în portugheză. Pentru că în mod analog vom avea lege în spaniolă și lei în portugheză. Și exemplu pot continua. Dacă avem mucho în spaniolă, ce vom avea în portugheză? Mui. Da? Evoluția foarte clar. o să vorbească când ajungem la, la Adică transformările fonetice sunt regulare. Adică un, o anumită consoană, într-o anumită sperm și lacte. Grupul ăsta când e la tine, evoluează bine. Rezultatul final va fi o tabolă C, în calitate, și va fi în portugheză, nu mai în portugheză, și în franceză, de fapt, dacă ne gândim aici de vom avea mii, sigur, e un cuvânt care nu se mai pronunță, dar el a existat clar, da? pentru că îl avem în varianta arată, mi sau le, unde iarăși nu se mai aude niciun mi, niciun cu. Dar dacă Ceva pentru comodile așa numitele legi uh, Bun. Și, uh, în sfârșit, un criteriu uh, de natură culturală este conștiința etnico-lingvistică. Conș conștiința etnico-lingvistică. Este, practic, conștiința vorbitorului. Dacă vorbitorul consideră că ceea ce vorbește este un dialect sau despre o limbă. Și dacă este o limbă, Înțelegi așa Evident, această conștiință poate fi de multe ori utilizată politică. Vorbim un uh, exemplu foarte clar, da? Sunt Curba actuală bosniacă montenegreană. Da? Dacă îl întrebi un montenegrean ce vorbește, va zice că vorbește montenegrean, da? Adică sunt bosniac, va zice vorbește bosniac. La fel, uh, această conștiință care este utilizată politică are loc atunci când vorbim și în Moldova, da? De limba moldovenească. Sau uh, în uh, Spania există în uh, limba catalană se vorbește în regiunile Catalunia, Valencia și de Baleare. Dar în Valencia, din motive politice, se consideră, da, Valencia, că ei vorbesc limba valenciană, care este diferită de limba catalană mă rog, diferențierile între catalană și valenciană sunt uh, minime, mai ales la nivel de comune. Sunt ca cele dintre română și mădrovenească. Vorbesc, vorbim aici de nivelul uh, limbii comune, da? limbii standard. Adică în scris este greu să diferențiezi cele două. Da? Nu prea există. La nivel uh, vorbit, sigur, există diferențe dialectale. Dar, din nou, politic. Da? Uh, până la urmă, observăm că uh, nu putem, da? nu avem criterii. Nu avem criterii care să fie infaimibile, criterii care să nu greșești și uh, trebuie îndrămă să apelăm la un întreg evantai de criterii pe care să le vom aplica diferit de la un caz la da? altul. Criteriul asemănări lingvistice este desigur important. Dar nu trebuie vorbim de dialecte dacă ele sunt uh, dar a fi sunt. Da? Comparăm uh, româna cu uh, maghiara, care sunt nerudite, nu putem să spunem că ele sunt dialecte. Da? Că nu au, nu au o istorie comună, da? Nu se pot compara, prin rând. Trebuie să, pentru a le putea compara, trebuie să existe ceva care să fie comun. Dar, de asemenea, vedeți că sunt foarte, foarte importante și criterii teorico-cultural. Da? Deci până la urmă, ce, care credeți că ar fi cel mai important lucru pentru a diferenția o limbă de Thank you. în 1912 a fost înlocuită în personal în Suedia. Iar între cele între cele trei limbi uh, nordice, germanice, norvegiană, suedeză și daneză, norvegiană mănâncă cu daneza, nu cu suedeză. Și desfințându-se de Suedia, nu de Danemarca, atunci ar fi nevoie să aibă o altă limbă decât să-și numească noul stat limba completă. S-ar declar că ea ceva de suedeză. Și au venit în norvegiană, pentru că ei pierduseră de naționale sunt alemane. Da, normal. Am fost o nevoie de identificare. Hai să, să revizuim la ceva. Să revizuim la dialectele românești din absolut. Da, la dialectele da? Ele sunt suficient de diferențiate și la nivel gramatical și la nivel lexical, mă rog, pentru a putea fi considerate să putem limite de lingvistic, da? Sunt diferențiate, nu există interpretări. Una e foarte. Totuși, unanimul se consideră că ea este. De ce? Asta este o altă Asta, asta este o altă, ceea ce în mod normal, limba comună. Limba română, limba franceză, limba spaniolă, da? Este la origine tot un dialect. Adică să nu uităm că aceste dialecte ale negrii nu sunt de fapt fice, ci sunt, dacă vreți, surori. Adică, da, Adică dialectele unei limbi nu sunt nu din aceeași limbă, și au avut o evoluție paralelă. Adică dialectele toate se trag din latină. Deci ele sunt surori. Dar, din cele patru dialecte, numai unul care a reușit să atingă acest statut de limbă. Și atunci, cum este singurul dialect care a, ajuns la acest statut da? de limbă, care este probabil un statut cultural, politic cultural celelalte dialecte, deși nu provin în mod direct din dialectul dat sunt exprimat, da? Vorbim dialect are limba română, pentru că noi din limba română ce înțelegem? Prin dialectul vorbim pe teritoriul României, da? Asta nu înseamnă că sunt derivate. Dar asta este practica, pentru că nu avem cum să facem altfel. Altfel am putea să zicem doar că sunt dialecte la București, da? Dar ele... Da, da, limba toate aceste dialecte, toate dialecte latinice, da? Dialectele din române, ale din italiene, ale din spaniole, da? Toate sunt la urmă dialecte toate sunt varietăți ale din italiene, ale elaborat într-un anumit set. Ceea ce spuneam este că pe un anumit teritoriu, datorită unor factori, în general, politico-culturale, unul dintre aceste dialecte ajunge să aibă un statut de limbă, adică devine limba comună. Adică ce înseamnă limba comună? este oficial, limba care se redactează documentele oficiale, limba care se predă școli, limba a literaturii culte. Da? Este, limba este ceva fapt un statut, da? nu o noțiune lingvistică. Este un statut dar care ajunge să spunem că e Pentru că limba română, că spune limba română, dar are gândim la limba română comună, limba standard. Iar pe ce se bazează? Se bazează pe un dialect. Care dialect? Păi În datorul în general. Și în datorul în general. Nu, nu, nu. Se bazează pe dialect. Sub dialectul în neam. Dar de limba română literară standard se bazează general pe clariuri contite jurul capitale. Și de obicei, da, în istoria limbilor, dialectul care se află în jurul capitale, în stat este cel care va va triunfa, da? va deveni limbă. De ce? Pentru că este asociat cu puterea. Statele fiind centralizate, da? pornind de la cea capitală, se iar cu capitală se va răspunde. este mandat. Ce este de fapt? Ce dialog? Varianta palatină, dar Toscan, da? Este dialectul toscan, din mhm. regiunea toscană, din jurul Florenței. Da? Uh, de ce acest dialect a devenit limba italiană liberală? Limba italiană nu mai este dialectul mijlocan, da? nu este dialectul roman, cel care a devenit limba italiană. Exact, exact. paznici proprii, el și renaștere din tare. Dante pe grada vocatul, da? da. Cei ce prestigiul lor a fost atât de mare, încât acest dialect care a spus ei, dialectul toscan, deși să spun, nu era dialectul din jurul capitalei, a ajuns să devină limba italian standard. Da? Mm. Uh, important este să reținem că dialectul nu provine din limba română, da? că ele sunt surori. Da? Teoretic noi se vorbesc în mod paralel anumite dialecte. Pe partea Sfântului, unul dintre ele, de obicei, da? de obicei, cel vorbit în jurul capitalului, va deveni limbă. De ce? Pentru că va deveni uh, eu folosit în documente, școală, literatură. Cam asta este. Și practic, cred că revenind la ceea ce mă întrebați la dialectele române din Dunării, da? De ce dialectul din nordul Dunării este limbă și ce de la sus sunt dialecte? Nu, nu mă de vorbitor nu e neapărat de Pentru că există limbi care au un număr foarte mic de vorbitor. La ce te ceva oficială, în acea zonă, a, se lucra de o presă mult mai mare, mai mai vorba mai prima mult mai mare, atunci sigur în jocul local a fost oarecum a fost un lucru favorizat. Nu avem cum să facem aici. Oana, da, asta este dar la urmă, asta este concluzia pe care vreau să ajung cu faptul că dacă un nu este ce mi-a zis ce mi-a zis mesaj? Ea știa că e de ce e dialect? Că nu avem literatură cultă sau rău, avem numai literatură populară. Exact, nu avem, nu este limba oficială, poate, așa, nu poate, asta este limba oficială, limba, oficialitatea unei limbi implică faptul că uh, va fi limba care se vorbește la documente, prin urmare trebuie creat un model de limba standard, uh, implică faptul că va fi limba predată în școli, implică faptul că uh, se va scrie literatură da? Deci, până la urmă, cred că aceste criterii sunt mai importante. Pe de altă parte, nu trebuie să ignorăm total diferențierea gramaticală. Și aici să vă dau un exemplu tot din, uh, din Spania. Știți că pe teritoriul Spaniei se vorbește basca. Da? Cu, uh, în, în, în, nord, la unde se întâlnesc... Uh, Sud-vestul Franței și nordul Da, unde se Desenul trebuie unit uh, interpretat. Uh, este regiunea care se vorbește pasta. Pasta uh, este un idiom care este unul care în dar nu se știe, nu se confunde, este o limbă izolată, nu este vândită cu nicio limbă din lume, cel puțin se cunoaște, adică da? părerea vândită. Este cu siguranță cea mai veche limbă vorbită continuu în Europa. Există vorbitori de pasta înainte de a fi venit uh, romani, da? înainte de a fi venit romani. Deci, cu siguranță, nu există o corect de Europa de Turica da? În mod evident, da? Nu putem să spunem că un galet al spaniolului, da? Sau al francezului. Nu are nicio legătură, da? Absolut nicio legătură. Pe de altă parte, limba se, se afla, bine, limba nu dar se afla până în anii dialectală. De ce? Pentru că, mai ales până uh, în 75, uh, Spania a fost o dictatură da, de extremă dreapta. Franco, da. Deci pe vremea lui Franco, deci bine religionale erau interzise, adică orice form, da? Era pe Franco, da, și pasta se bucura, prin de aceleași privilegii. Deci era interzis este criminal. Este criminal ăsta. Strict în familie. Prin urmare, se afla într-o stare dialectală. De ce? Pentru că nu exista. Doamne, a scris a ei da, o limbă care este exclusiv orală. Iar așa este posibil la dialect. Asta adică nu există un standard al ei, o comună. Și de fapt, există aproximativ 600-700 de mii de vorbi numărul destul de redus. Ei, pe un vector coateric, din număr de vorbitor, există aproximativ 9 grupuri dialectale. Adică, sunt puțini vorbitori și este extrem de fărâmițate de dialectale. Deci la noi există aproximativ 9 de dialecte. Din nou, este și restul nu se Dar asta spuneam. Era un pregătit de orice altceva, dar se află. să spunem, mă rog, odată cu revenirea la democrație, pasta nu este oficială în uh, țara Vașilor, în țara Baștilor, în școli, s-a recuperat. S-a creat un standard, pentru că nu există niciun standard. Adică se scrisese, adică se scrisese cu totul și cu totul izolat, o scrisă, și cu și sfântul, și recuperat. suport da, superior în general în Academie, care își stabilește anumite reguli. Da? În uh, ciclu Academia se baza în tipurile mai vechi pe uh, scritori de prestigiu. Da? Deci sunt, pe uh, cum am spus, uh, cazuri și cazuri. Uh, ca să revenim la um, limbile romane. Deci, am vorbit uh, pentru că asta ne interesează. Limba comună pentru fiecare dintre ele. De unde vine? Am spus despre franceză, am vorbit și despre italiană, uh, iarăși despre portugheză. Ce trebuie să știți despre portugheză este că uh, ea uh, se naște în Galicia, regiunea care acum aparține Spaniei. Da? Deci Portugalia este așa. Asta este Galicia care aparține Spaniei. Deci, limba așa de în zona asta, da? De fapt, perioada medievală a portughezei eh, nu diferenția între galician și portugheză, da? Vorbim de limba galaico-portugheză. E aceeași, da? Ei, ce se întâmplă? Deci ea se naște aici odată cu Reconquista, da? Știți ce este Reconquista? Cucerirea, da? Exact. Arabul au invadat 711 peninsula iberică, au ducerit la aproximată în mai mult ani. Bun, au rămas câteva nuclee, câteva legate independente, care au început lupta de reducere, care a durat în total, da? 8 secole. Da? și Marocani și Spanioli și Franția, oficială, e data oficială, sigur granatele, dar sunt Asta e mai puțin important. Ideea este, nucleul de sus avansează, da, cu ce, cu ce nu se vede, cu ce este aceste teritorii laterale, avansează spre sud și devine, uh, se creează un legat independent nou, și anume Portugalia, care se separă de Galicia. Și cucerind aceste teritorii noi, normal, vine cu limba proprie. Și atunci, separându-se din punct de vedere politic la un moment dat, adică Portugalia devine regat independent de când Galicia nu mai e regat independent, ci devine independent de Castilla, ce Castilia, centrul vor evolua diferit, da? Se creează o portugheză, da? Portugheză, portugheză, care se va baza pe dialectele în jurul noi slave capitale, da? pe când în nord, Trebuie să aduc alea de organizează și se dialectalizează. Devine, da, dacă vreți, din limbă, se limbă de prestigiu, de mediu, limba literaturii, limba documentelor oficiale, se dialectalizează pentru că ea este înlocuită în toate aceste folosiri oficiale de castilian, da? Cea care va deveni dialectul castilian, care va deveni cu timpul ceea ce a înțelegem mai mult la spaniolă. Deci asta este uh, um, nerăbdând spaniola. În spaniola vorbim de decât Castilia. Castilia era tot un regat independent aici din nord. Este regatul care când își va asuma reconquista, cel mai important, și atunci își va extinde, își va propriul dialect și cu timpul acesta va deveni ceea ce se numește limba spaniolă. Da? De fapt, în, în spaniolă este extrem de ca limba să fie desemnată cu numele de castelian. Da? Nu mai trebuie decât de spaniolă. Da? Pentru că, mă rog, în Franța nu se întâmplă acest lucru, nu s-a întâmplat, e vorba de ale italiană, da? În franceză. Punct și punct, da? A devenit o limbă națională asumată de toți vorbitori. bun, să facem o pauză și apoi o să trecem la...